Urtarriak hogeita bederatzi gaur osteguna da eta berri hon albistegia duzue berrio zari erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi udal batzan bi mozio onartu ziren azkenik bata monolitoaren erasoaren inguruan eta bigarrena upeneren berriozarko egoitzako erasoari zegokiona. Frankismoaren biktimen oroimenerako monolitoan egindako erasoa gaitzesten zuen mozioa alderde guztien laguntzarekin onartua izan zen. Bestetik upeneren egoitzan suertatutako erasoaren ingurukoa onartua izan zen ere, baina bilduko iru zinegotzien abstentzioarekin bilduko buruzko olaia juarezek azaldu zuenez zerasoa gustu txarrekoa eta onartezina da hala ere bildutarrek UPNren irakurketa politikoarekin batez zetorririk abstenitzea erabaki zuten azkenik mozioak mozio udalbatzako beste puntu batean Nafarroako ondarearen defentsarako plataformari 300 eurorekin laguntzea adostu zuten udal zinegotziek Berriozar kolorategi batean suertatutako erortze baten arira indemnizazioa deusestaturik geratu da. Administrazioarekiko hauzi prozesuak deusestatu du emakume berriozartar baten kalte ordainketa eskaria. Emakumeak berriozarko lorategi bateko zulo batean sartu zuen anka eta unikin orkatila bihurtu zuela egin zuen deusestatu zaion eskaera. Orain emakumeak urdaindu beharko ditu epaiketaren kostak. Eta bestetik, larun batean berrezarko EH Bilduk aurkeztuko du alkatentzarako hautagaia. Larun batean ospatuko duten ekitaldi politikoan aurkeztua ezango da EH Bilduko zerrendaburua eta ondorio zalkatetzarako hautagaia ekitalditxuan ere Nafarroak erabaki proposamena aurkeztu eta legealdi osoko balorazio bat luzatuko da. Ekitaldia esan bezala larun bat honetan atxaleko seietan gunean eginen da. Energi berri inguruko hitzaldia gaur bertan. Zuma, konkausak antolaturiko programazioaren barne, Euskaraz egingo den hitzaldietariko bat, izango da hau eta esan bezala xabi, energia garrien kooperatibetaz jardungo da, itzordua gaur ratxaldeko seiretan natur eskolan. Eguraldiaz mintzatzeko unea du goren zerdiogarko iragarpenak garazi. Zerua oso odeitzu eta estalia egongo dela dio gaurko iragarpenak, aldetik aurrera euria egingo du aizeari da okionean, mendebaldeko aize aulbizia ebiliko da eta temperaturak gaur gutxi igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari okionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.